iu pli bona la mondo des pli la homoi. Ni pli cae pli sagigias, la pli altigiantan intelligens quotienton ni shuldas alla mond vasta progresso, ciu en Europo ni tiu rilate atingis limon. Se ni estus cintai tion, tion eble dirus niai antauloi en la comenzo de la dudecai arcento, se ni povus confronti ilin cun nias zio. Ciu temas pri politico, tecnico au medio, en posta vido oni estas ciam pli saggia, cae tio restos tiel. Char la homoi post tridec iaroi tre probable estos pli saggiae, ol ni estas hodiau. Malant tio casigias fenomeno, malcovris gin James Flynn en la iaro 1987. La politologo faris mirindan malcovron, ciam li analisis intelligentez testoin el dec quar landoi ecte la meso de la dudeca iarcento. La mesur valoroi average estis taure crescintai, cae tio ocasis ne nur margene, sed je tri procentai stupoi dum ciu iardeco. De tiam tiu fenomeno estas conata kiel la flin efiko. Kial tio estas tiel? en necesas substreki, ke shangigis ne nur la dimensio, sed ancau la caractero de intelligentezzo. Dum antauai epocoi, ni povis nur consulti nian cerbon, ciam ni estis survoie. Odiau ni serchas en Google. Ali flanque ni hodiau pensas pli logike, pli cel conduce, cae pli profunden. Iam la ensalutado al interreta sistemo postulas abstracten pensadon, el tio dum antauai epocoi ne estis necessa. Shainas, che ni turnijas pli al specialistezzo ol al generalistezzo. 2 la intelligentezzo dependas ciam de plurai mediai influoi. Bona lernea clarigo, nutrado cae medicina prisorgado estas considerata el ciel gravai factoroi. Do iu plida homoi vivas en la mondo, des prisagiai ili versaine povas farigi. Cetere, ancau helpos al tio, ne nascigi, mese en milito, datumoi pri homoi kiui plen crescis dum la dua mont milito indicas tion. La tria causo por la rimarcinda pli altigio de la intelligentez quotiento, recte cun ligigias cun la dua causo. Estis cae estas multai aferoi en la mondo ancora o pli bonigindai. Lumiga educado, Technologia progresso cae chansoi pri avanzo disvastigas sur la ter globo, sed ancora ne estas alvenintai cie. Exemplo estas la grado de alfabetizado. Quar el quin ter lo hodia o capablas legi cae scribi? Tio antau unu generatio ancora ne estis tiom. La araba mondo tiu rilate montris aparte rapidegan evoluon. Post nur celcai iardecoi, la enlogiantoi de Egiptio au Irano post faris proceson ciu en la Occidento dauris quelcaen iarcentoin. Legado, ciel gihodiao por iunulo en Algerio estas io tute normala, signifis por lia avo ancorau ion exterordinaran tiai ec conoi malpruvas la teorioin, lau ciui la homaro nun definitive mal sagigias. Cargi nome, ciel exemple prognosis nil postmen antau tride chiaroi, antau la televido amusigias gis morte, au char computiloi, compufonoi, cae lut computiloi conducas lau minaza slogano de la nun tempo al ciferezza demenso, de la popol amassoi. Ia montrigas che in quelcae Europae landoi la flin e fico e benigas, ciuni attingis la limon de niai eblezoi, ciuni farta iam suffice bone, tiel che neniu influo el la medio genas nin tiom, che gi fortenus nin de pensado cae legado. Precipe la logica pensado cae la mensa cun ligado, la esplorado cae problem solvado, estonte estos tre gravai. Fin fine la homaro ja jus volas predi arte paritan intelligentezon.